Mirëpo, ë nuk u bë mundur që të plotësohet për arsyet që i dinë ato që kanë marrë pjesë atëherë. Dhe për këtë arsye unë e pashë të nevojshëm që ky mësim do mund të rimbahet edhe një herë nga fillimi. Edhe lutem Allahun e Madhëruar na lehtësojë që ta përfundojmë atë deri në fund. Kam zgjedhur thashë akidën Tahawije, shpjegimin e akidës Tahawije, sepse akida Tahawije është akida më e njohur dhe është nga akidet e Ehli Sunetit dhe Xhematit, në bazë të disa detajeve që do të shpjegojmë inshallah në në vijim. At-Tahawi, i thonë At-Tahawi, domethënë duke ia dedikuar emrin e tij një fshati që është në Egjipt. Pra i thonë At-Tahawi. Imam At-Tahawi ka lindur në vitin 239 të Hijrit. Dhe kur arriti në në moshën e filloi që të kuptonte, u drejtua për në Egjipt për kërkimin e dijes. E filloi duke marrë dijen nga daja i tij Ismail ibn Yahya al-Muzani. Ismail ibn Yahya al-Muzani është një prej nxënësve më të njohur të Imam Shafiut. Dhe ky Muzaniu ishte daja i Abu Ja'far al-Tahawit. Dhe filloi po mësonte prej tij dijen. duke domethënë po mësonte medhhebin e Imam Shafiut sepse Muzani ishte nxënës i Imam Shafiut, e ky po mësonte prej tij. Edhe sa herë që ky mësonte do gjëra të reja, i shtoheshin dhe më shumë pyetjet edhe pikëpyetjet për çështje të shumta, të cilat domethënë kjo është normale te dija që njeriu sa më shumë mëson aq më shumë pyetje ka, dhe aq më shumë gjëra të paqarta krijohen për të sepse zgjerohet dija e tij. Edhe ai vuri re që sa më shumë mësonte, shikonte që daja i tij në çështje të cilat ai nuk i ndante dot te medhhebi shafi, shkonte dhe lexonte librat e Abu Hanifës. Edhe këtë gjë ka shkruajtur edhe te edhe tek, domethënë, një prej librave të tij imam, imam el muzeni. Edhe ky kur u rrit, pa, po i shikoi vetë me librat e Abu Hanifes, dhe filloi duke lexuar librat e Abu Hanifes, dhe mbasi e lexoi ato, u kthye medhhebin me Hanefi dhe u bë Hanefi. Abu Ja'far Tahawi. Mirëpo ai nuk ka qenë Hanefi me kuptimin Hanefi, domethënë i verbër. Ai kishte marrë prej medhhebit të Abu Hanifes mënyrën ose metodologjinë e fikhut të Abu Hanifës, por jo që të ishte prej atyre njerëzve që janë të verbër mbas medhhebit të Abu Hanifës. S'ka qenë i tillë. Sepse Abu Jafar Tahawi ka qenë dietar hadithi. Sikurse ka qenë dietar fikhu, dhe kjo duket qartë nga librat e tij. Një prej librave të tij më më të njohur është Ma'anil Athar, Ma'anil Kuptimi i Haditheve. Dhe është libër i gjerë, i madh, Shikohet, të duket, duket qartë dija e madhe e Abu Jafar Tahawit. Edhe në atë libër gjen që në disa raste ai ka zgjedhur mendim të saktë një mendim që bie në kundërshtim me mendimin e Abu Hanifës. Pse, nuk ka qenë i verbër mas Abu Hanifës. Tregon një djalë i tij, thotë ishte një u, ishte ulur njëherë baba im me një dijetar quhet Fadl ibn Ib, Fadl Ebu Ubejd Harbawej. Dhe Ë thotë unë isha ulur një herë babai im thotë dhe po kujtonte më falni, po kujtonte dijen që kishte Abu Ubejd al-Harbawi. Edhe edhe fikhun e tij. Edhe tha. Isha ulur njëherë me Abu Ubejd al-Harbawiun. Edhe po kujtonim disa çështje. Edhe më pyeti për një çështje dhe unë iu përgjigja, thotë unë Abu Jafar Tahawi, iu përgjigja. Edhe më tha Abu Ubejd al-Harbawi, po ky nuk është mendimi i Abu Hanifës. Nuk është ky mendimi i Abu Hanifës. Edhe i thashë, O gjykatës, ai ishte gjykatës ky Abu Ubejd el Harbawi. I tha, a çdo gjë që thotë Abu Hanife duhet ta themi dhe ne? Edhe i tha Abu Ubejdi Abu Jafer et Tahawiut. I tha unë mendoja se ti je mukalid, domethënë një fanatik mas Abu Hanifes. Edhe i thashë, ai që domethënë ai që tregohet mukalid, domethënë që ecën me verbëri, domethënë që imiton me verbëri, ai është është vetëmse fanatik. Edhe më tha e shtoi ai ose budalla. Ebu Ubejd al-Harbawi, domethënë që kur i thashë është fanatik, tha ose budalla, një nga të dyja është. Edhe ngeli si shembull në Egjipt, që thoshin njerëzit ai ai që imiton të tjerët, ai është ose fanatik ose budalla. Ky është domethënë Ebu Xhafar al-Tahawi dhe mësuesit e tij kanë qenë të shumtë. Kanë tregu dietarët që e ka marrë dije prej më shumë se 300 dietarësh. Edhe çdokush që ishte i ditur që vinte në Egjipt ai shkonte dhe domthonë synonte, shkonte merrte dijen dhe përfitonte prej tij. Dhe me të vërtetë domthonë që arriti një gradë të lartë të dijes dhe e lavdëruan dietarët prej tyre që e kanë lavdëruar është një dietar quhet Ibn Yunus. Thotë Imam Tahawiu ishte një besnik, ishte faqih, një i logjikshëm, nuk ka lënë mbas tij njeri si puna e tij. Ishte njeri i sigurt edhe njeri me llogjikë. Gjithashtu ka thënë Ibn Kathir në librin e tij Bidaya wan Nihaya. Ka thënë për të që ky, domthonë Abu Ja'far Tahawi, ka qenë një prej dietarëve besnik dhe prej hafizave, hafizëve të Kuranit, hafizëve të haditheve, të mëdhenj. Dhe librat e tij janë shumë të njohur, por libri më i njohur është libri Akida Tahawiyya, të cilit i ka vënë emrin e vet Akida e Tahawiyut dhe Akida Tahawiyya, por ai është Akida Tahawiyya, për shkak të emrit të tij. Kështu dhe ky është faktikisht Akide Tahawije është libër i vogël. Është libër i i vogël, mirëpo dietarët e kanë shpjeguar në libra të mëdhenj sepse ai aty domethënë pothuajse ka përmend si si tema. Kjo çështje është kështu, kjo çështje është kështu, pa pa përmend argumente, sepse ka përmend shumë shkurt. Dhe dietarët e marrin shpjegojnë pastaj gjatë, gjerë e gjatë, siç është ky libër që kemi përpara që të cilin e ka shkruar Ibn Abil Izz al-Hanafi, një prej shpjegimeve që kanë bërë dietarët të, të librit Akides Tahawiyah. Imam Tahawiu ka vdekur në vitin 321 të Hixhrit. Kjo është shkurtimisht domthonë jeta e Imam Tahawiut dhe e, ne të folëm domthonë shkurtimisht për jetën e tij sepse ë për shkak të këtij librit që ka shkruar ai se ne përderisa do shpjegojmë librin e tij, na intereson të dimë se kush është ky person që ka shkruar këtë libër. Edhe normalisht që ky i bi të jetë domethënë që një prej dietarëve të mëdhenj, kështu sipas fjalëve që thonë vetë dietarët, dhe ka jetuar në brezin e e tretë dhe të katërt, domethënë është pothuajse në kohën e njerëzve të zgjedhur. Edhe akideja e tij është shumë afër, domethënë në kohën ku ka jetuar ai dhe akideja që ka shpjeguar ai është shumë afër kohës së selefëve. Dhe ai është si t'thush prej pasardhësve më, më të afërt me selefët, me tre brezat e mirë. Imam Tahawiu. Edhe ka shkruar këtë libër në të cilin e ka treguar akiden e ehli sunnetit dhe xhematit. Unë do të do filloj të lexoj inshallah shkurtimisht edhe atë pjesën e parë çfarë thot vetë Imam Tahawiu, pastaj ne do të ta shpjegojmë atë inshallah sepse normalisht çdo fjalë e tij ka nevojë për shpjegime. Ka thënë Imam Tahawi, Allahu e mëshiroftë. Wa ma ya'taqidun min usul ad-din wa yadinun bihi rabb al-alamin. Thot, po përmendim këtu akiden e ehli sunnetit dhe xhematit. Sipas medhhebit të fukahave të umetit Ebu Hanifes Nu'man ibn Thabit al-Kufi. Domethënë me anë të kësaj Imam Tahawiu dëshon të tregojë që kjo akide është akide e Ebu Hanifes. Prandaj të gjithë ata që pretendojnë që janë hanefi, ta dëgjojnë këtë, ta shohin vetë se ku, ta shikojnë veten se ku janë. Me akiden e Ebu Hanifes. Gjithashtu thot, kjo është akide e Abu Hanifes, Nu'man ibn Thabitit, al-Kufi, që nga Kufa, gjithashtu dhe nxënësit e tij Abu Yusuf, Yaqub ibn Ibrahim al-Ansari, dhe nxënësi tjetër i tij Abi Abdilah Muhammad ibn Hasan al-Shaybani. Allahu qoftë i kënaqur prej tyre. Edhe këtu kam treguar atë akide që ata e besojnë në bazat e fesë dhe e konsiderojnë fe dhe nënshtrim ndaj Zotit botrave. Kjo është domethënë mbas kësaj kjo si parathënie, në cilën ka treguar Imam Tahaui se çfarë do të tregojë këtu, edhe me kë ka lidhje kjo lloj akide. Unë e para gjë që ky thotë që kjo është akide e ehli Sunnetit dhe Xhamatit. Kjo thotë është akide e ehli Sunnetit dhe Xhamatit. Çfarë kemi për qëllim fjalën akide? Thot kjo është akidja e ehli sunnetit dhe xhamatit. Ka thënë kjo është akide e ehli sunnetit dhe Xhamatit sepse në moment se ka dashur të tregojë domethënë që ka njerëz të tjerë që kanë akide, por që nuk akide e tyre nuk është akide e ehli sunnetit dhe Xhamatit. Atë këtu na del neve si detyrë që të tregojmë se kush është ehli sunneti dhe Xhamati. Kush është ehli sunneti dhe xhamati? Kjo është domethënë çështje madhështore dhe është kjo çështje thelbësore edhe këtu ndahen grupet. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë në hadithin e saktë. Do ndahet umeti im në 73 grupe. 72 do jenë zjarr Edhe vetëm një do jetë në xhenet. I kanë thënë o i dërguari i Allahut, kush është ky grup? Do vi sqarimi tash. Ka thënë ai grup i cili ndjek rrugën time dhe rrugën e shokëve të mi. Në transmetimin tjetër tregojnë gjëra të tjera që do vinë në sqarimin e tyre inshallah në këtë mësim lein Allahut. Ë, e rëndësishme është që këta grupe që kanë humbur, përse kanë humbur? në të cilën flitet në këtë hadith. Këta kanë humbur për shkak të akides. Edhe dietarët prandaj e kanë cilësuar akiden se kush akide e pastër, kush akide akidja të cilën e do Allahu subhanahu wa taala dhe kanë thënë që kjo është akide e sunetit dhe xhamatit. Për argumentin që do t'i tregojmë inshallah për të bërë dallimin ndërmjet akides së vërtetë dhe akides kot. Besimit të vërtetë dhe besimeve të kota, sepse kundrejt akides së vërtetë ka shtatëdhjetë e dy akide të tjera që janë të kota. Dhe kjo tregon se sa e madhe është humbja dhe sa e gjerë është ajo, edhe normalisht që njeriu nëse nuk i kërkon Allahut udhëzim dhe nuk i tregohet i sinqertë me Allahun, mundet që të humbi çdo moment. Së pari i themi termi ehli sunne. Ku e ka burimin? Ë gjë e parë e shpjegojmë nga kuptimi gjuhësor. Fjala ehli sunne, ehl dhe sunne. Sunne në gjuhën arabe do thotë rrugë. Kurse në termin Islam, fjala sunne, sunneti i themi në shqip, është rruga e profetit sallallahu alaihi wasallam ose akidia e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe akidia e sahabëve nderuar dhe tre brezave të mirë. Gjithashtu, sunneti vjen me kuptimin fjalët e profetit sallallahu alaihi wasallam, veprat e tij, pohimet e tij, edhe heshtja e tij domethënë. Gjithashtu edhe morali i tij. Të gjitha këto përbëjnë sunetin e Profetit sallallahu alajhi wasallam. Edhe thotë ehlus sunne, domethënë ndjekësit dhe ata të cilët janë kapur pas këtij suneti. Prandaj quhen ehlus sunne. Ehlus sunne domethënë ndjekësit e këtij suneti që të cilët janë kapur fort pas tij. Prandaj janë quajtur ehlus sunne. Po të shikosh subhanallah shumicën e grupeve të humbura, E ata, domethënë në në emërtimin e tyre dallues në mes tyre dhe grupeve të tjera, në shumicën e rasteve, e, ata e dedikojnë vetveten e tyre një personi, siç thonë për shembull Esharit, Maturide, Maturidit, Mu'tazilet e të tjerë me radhë. Të gjithë ata, domethënë emërtimi i tyre po ta shikosh është emërtim në të cilin përket një personi. Ose siç kanë thënë më shumë fanatikë thonë, unë jam Hanefi, unë jam Shafi, unë jam Maliki me radhë. Në një kohë që E, e vërteta nuk kufizohet me emrin e një personi. E vërteta nuk kufizohet me emrin e një personi. E vërteta është ajo që ka zbritur Allahu subhanahu wa taala, ajo që na ka mësuar profeti sallallahu alaihi wasallam dhe ajo gjë, ajo gjë për të cilën ka rënë dakord umeti Islam. E rëndësishme është që ehlu sunne do thotë ndjekësit e sunetit, domethënë ndjekësit e rrugës profetike. Prandaj e quhet ehlu sunne. Faktikisht Ky lloj emërtimi origjinën e tij që ka e ka që nga profeti sallallahu alaihi wasallam. Edhe pse nuk është përdorur në këtë lloj forme në kohën e sahabëve. Ai është përdorur, por nuk është përdorur shumë. Dhe arsyeja pse nuk është përdorur shumë është sepse në kohën e sahabëve domethënë bidatet nuk ishin njohur akoma. Që nuk kishte si të quheshin ndjekësit e sunetit, ndjekësit e bidatit s'kishin dalë. Ata kur dolën, u detyruan sahabët dhe e përmendën këtë lloj emërtimi, dhe nga të parët person që ka përmendur këtë lloj emërtimi është Ibn Abbasi. Me anë të kësaj, kuptohet qartë që termi ehlu sunne dhe ehlu sunne uel xhemaa, ose ehlu sunne, ka qenë i njohur që në kohën e sahabëve. Që ky nuk është term i ri, të cilin e ka pretenduar dikush e ka, ose e ka sjellë ai vetë nga koka e vet. Gjithashtu ky term është transmetuar edhe prej disa dijetarëve që kanë jetuar një prej tabiinëve, nga më të parët e tyre është Ejub es-Sahtijani, i cili ka lindur vitin 68 hixhrit dhe ka vdekur vitin 131 të hixhrit. Thot Ejub es Sahtiani. Thot kur un marr vesh se ka vdekur një person prej ehli sunnetit, më duket sikur më është këputur një pjesë e gjymtyrëve të mia. Çfarë thot? Kur un marr vesh se ka vdekur një prej ehli sunnetit, një person thot më duket sikur më është këputur një pjesë prej prej gjymtyrëve të mia. Për ehli sunnetit ka përdorur këtë term, domethënë. Gjithashtu ka thënë Është fatlum ai person ose ai djalë i ri ose ai person që nuk është arab, i cili të cilit i, i mundson Allahu i madhëruar që ta mësojë dijen prej një dijetari që është prej ehli sunetit. Prej ehli sunetit. Gjithashtu ka thënë Sufjan al-Thauri, i cili ka vdekur në vitin 161. Thotë, silluni mirë me ehli sunetin sepse ata janë të huaj. Silluni mirë me ehli sunetin se janë të huaj. Kujt i thotë silluni mirë me ehli sunetin? Thotë vetë atyre që ndjekin që ndjekin sunetin, vetë vetë ndjekësit e sunetit. Domethënë sikur i thotë silluni mirë me njëri-tjetrin o ehli sunet, sepse ju jeni të huaj mes njerëzve. Gjithashtu ka thënë ma qal ehli sunne wal jamaa, sa pak janë ndjekësit e sunetit dhe jamaa, sa pak janë. Sepse shumica e njerëzve janë turm, ecën pas turm, shumë shumica e njerëzve. Gjithashtu kjo është transmetuar nga Fudajl ibn Iyadhi. Se ka thënë Murxhijet thonë, besimi është fjalë pa vepra. Xehmijet thonë, besimi është vetëm ta njohësh Allahun në zemër pa fjalë dhe pa vepra. Kurse ehli sunneti thonë, besimi është ta njohësh Allahun, ta shprehësh me gojë dhe ta veprosh me gjymtyr. Domethënë ehli sunneti thotë, kjo është fjalë e Fudajl ibn Iyadit. Gjithashtu ka thënë Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam, që është prej selefëve gjithashtu. Thot, i drejtohet dikujt që e ka pyetur dhe i ka kërkuar një përgjigje për çështjen e imanit. Thot, ti po më kërkon mua të dish për çështjen e imanit dhe kontradiktën në cilën ka rënë umeti në këtë çështje. Shtohet apo nuk shtohet imani dhe paksohet apo nuk paksohet. Dhe ti po më tregon që dëshiron të dish se kush është medhhebi, kush është rruga e ehli sunnetit në këtë çështje. Ka qenë e njohur rruga e ehli sunnetit. Gjithashtu ka thënë Imam Ahmedi. Imam Ahmedi ka bërë një libër që quhet Sunne, dhe djali i tij ka bërë një libër që quhet Sunne. Dhe Imam al-Khallal ka bërë një libër që quhet Sunne. Shumë dijetarë kanë shkruar libra me këtë Sunne dhe kanë shkruar në këto libra të tyre që i kanë quajtur Sunne, kanë shkruar Akiden e Ehlusunnetit dhe Xhamatit. Thot Imam Ahmedi, Thotë këtu janë mendimet e dijetarëve dhe ndjekësve të të sunetit, të cilët janë kapur fort pas pas hallkave të sunetit. Dhe janë të njohur që ata domethënë ndjekin e të edhët, që nga koha e profetit sallallahu alaihi wasallam deri në ditët e sotme. Ndjekësit e sunetit domethënë sunet, ehli suneti. Që kjo është një term që ka qenë i njohur tek selefët. Të njëjtën gjë ka thënë dhe Ibn Xherir et-Taberi, të njëjtën gjë ka thënë këtu edhe Ebu Xhafer et-Tahaui, të cilin e përmendëm që thotë kjo është akide e ehli Sunnetit dhe Xhematit. Kështu që ky term nuk është term i ri. Domthonë, ky është term i vjetër që është përdorur që në kohën e sahabëve. Edhe e thash këtë gjë sepse ka disa grupe të humbura që që kanë pretenduar që këtë term së pari kanë përdorur ata, dhe këta janë esharitë. Esharitë janë grup i humbur. Nuk janë prej ehli Sunnetit dhe Xhematit. Mbani mend, nuk janë prej ehli sunnetit dhe xhematit. Do vijë një shpjegim pastaj më mbrapa për këtë çështje. Ata kanë pretenduar që të parët persona që kanë përmend e kanë përdorur termin ehli sunne jemi ne thonë esharitë. Kjo s'është e vërtetë, sepse esharitë kanë ekzistuar, domthonë janë janë formuar mbas tre brezave të mirë të selefëve. Mbas tyre kanë ardhur esharitë, më mbrapa. Shumë kohë më mbrapa. Kurse ky term është përdorur që në kohën e sahabëve. Siç e treguam më lart. Kështu që kjo nuk është e saktë. Nuk është e saktë domethënë që këtë term së pari e kanë përdorur esharitë, por përkundrazi domethënë atë e kanë përdorur dijetarët e ehli sunetit që në kohën e sahabëve dhe më mbrapa. Kjo është përsa i përket historikut të kësaj fjale. Thashë fjala ehli sunne domethënë ndjekja e sunnetit. Domethënë ndjekja e sunnetit të të profetit sallallahu alaihi wasallam. Mirëpo fjala ehli sunne te dijetarët përdoret me dy kuptime dhe kjo është shumë e rëndësishme që të njihet, sepse ka raste për shembull që njeriu mund të mos e kuptojë siç duhet se ku është qëllimi i përdorimit të kësaj fjale dhe të keqkuptohet. Dijetarët e përdorin termin ehli sunneti në dy kuptime, një kuptim të gjerë dhe një kuptim të ngushtë. Kuptimi i gjerë është që ehli sunne quhen të gjithë ata njerëz të cilët i duan sahabët. Qofshin ata Eshari apo Maturidi apo Mu'tazile e tjerë, edhe këtu përjashtohen Rafidhët dhe Shiat. Domethënë thuhet ehli sunne kundrejt shijave. Thuhet sunni dhe shi'i. Shi'i domethënë shijat, kurse sunni domethënë ata që ndjekin sunetin. Kështu që ehli sunne me kuptimin e gjerë quhet çdo grup përveç shijave, të cilët i lavdërojnë dhe i duan sahabët, shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe me këtë kuptim hyjnë edhe esharit. Ndërsa kuptimi i ngushtë i ehli sunetit janë ata të cilët ndjekin rrugën e profetit sallallahu alajhi wasallam dhe argumentojnë me argumente të Kuranit dhe Sunetit, të ixhmaut të umetit islam. Edhe me kuptimin e ngushtë esharit nuk hyjnë fare tek akidja e ehli sunetit, përkundrazi ata quhen të humbur, quhen bidatçinj. Kjo ky lloj domethënë ky lloj sqarimi është shumë i rëndësishëm që mos keqkuptohet njeriu kur dëgjon domethënë fjalë disa njerëz që pretendojnë se janë ehli suneti, sepse ehli suneti në të vërtetë nuk është me fjalë, por është me vepra. Në term thuhet ehli suneti dhe xhemati. Thuhet ehli suneti dhe xhemati. Çfarë kanë pas për qëllim dijetarët me fjalën xhemati? Ka treguar dijetar, domethënë ka treguar një prej dijetarëve që dijetarët te shpjegimi i fjalës së ehli sunne wal xhemat kanë treguar disa kuptime. Po përmend shkurtimisht domethënë prej këtyre kuptimeve. Ë kuptimi i parë është, siç kanë thënë disa dijetarë, xhemati janë shumica e njerëzve. Dhe këtu qëllimi shumica e njerëzve nuk është shumica e njerëzve, domethënë shumica e njerëzve të humbur, por qëllimi është shumica e njerëzve në kohën e sahabëve. Në kohën e sahabëve, shumica. Disa dijetarë kanë thënë xhemati janë dijetarët, dijetarët e hadithit dhe ndjekësit e e, etherit, domthonë të rrugës profetike. Disa dijetarë kanë thënë xhemati janë shokët e profetit sallallahu alajhi wasallam. Po t'i shikosh me vëmendje këto tre mendime nuk bien ndesh me njëra-tjetrën. Kurse Imam Buhariu ka treguar në librin e tij të saktë që xhemati, kuptimi i fjalës xhemati është ixhmau i umetit islam. Edhe ky mendim që ka përmendur Imam Buhariu nuk bie ndesh me këto. Po t'shikosh thonë këta xhemati janë shokët e Profetit sallallahu alajhi wasallam. Edhe në hadith thuhet që Profeti sallallahu alajhi wasallam, Profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë, ë të gjitha grupet do jenë në xhehenem përveç atyre të cilët janë në rrugën time dhe rrugën e shokëve të mi. Argumentet fetare bazë janë tre. Është Kur'ani, është Suneti dhe është ixhmau i umetit islam. Kur'ani dihet dhe Suneti i Profetit sallallahu alajhi wasallam dihet, kurse ixhmau i umetit islam është rënia dakord e umetit në një kohë prej kohërave për një çështje prej çështjeve të fesë. Nëse umeti bie dakord në një prej çështjeve të fesë, në një kohë prej kohërave, bie dakord që kjo çështje është kështu, ajo nuk ka si të ndryshë dhe kundërshtuesi në atë çështje në cilën ka rënë dakord umeti islam, ai kundër konsiderohet i dalë nga rruga e besimtarëve, edhe i humbur. Prandaj tregohet që një person shkon te Imam Shafiu. Dhe i thotë o Imam, më trego kush janë argumentet e fesë. I thotë Kurani, Suneti dhe Ixhmau. I thotë Kurani, Sunetin e mora vesh, por ku është argumenti për Ixhmaun? Dhe Imam Shafiu hesht, i thotë, "T'jap kohë 3 ditë, thotë, të tregosh argumentet, por ndryshe pendohu tek Allahu." Dhe futet Imam Shafiu shumë shumë i mërzitur në shtëpinë e vet, nuk del 3 ditë nga shtëpia dhe lexon Kuranin 3 herë. Mbas 3 ditësh vjen ky burri plak dhe i thotë, Thotë Imam Shafiu, i thotë i tha këtij burrit plak, përderisa Allahu i Madhëruar ka premtuar xhenem për atë person që ndjek rrugë tjetër përveç rrugës besimtarëve, kjo tregon që rruga e tyre është e ruajtur nga gabimi. Dhe ky është ixhmau, që ata bien dakord për diçka dhe kjo është rruga e tyre. Edhe ai u largua, u largua burri plak. U largua. Domethënë, ixhmau në Islam është një prej bazave të fesë. Edhe këtu është qëllimi, Allahu di më mirë në termin ku thuhet ehli sunne uel xhemaa. Ehli sunneti janë ata që ndjekin rrugën e profetit sallallahu alaihi wasallam në çdo çështje të vogël e të madhe dhe janë të bashkuar në këtë gjë. Si janë bashkuar? Domethënë, ata nuk janë bashkuar qëllimin domethënë që ne jemi bashkuar me trupa, se ka mundësi njeri të bashkuar me trup dhe me zemër të jesh shumë i ndarë. Por na kanë treguar dietarët Që bashkimi është dy lloje, bashkimi i ideve edhe bashkimi i trupave. Edhe qëllimi këtu i bashkimi këtu të ehli sunne uel xhemaa, qëllimi është bashkimi i ideve dhe i parimeve. Nëse ne jemi të bashkuar në parime, atëherë ne mund të bashkohemi edhe me trup. Nëse nëse ne jemi të bashkuar në parime, edhe sikur të jemi të bashkuar të hamë pula pilaf së bashku, ne jemi të përçarë me njëri-tjetrin, kupton? Nuk na bashkon, nuk na bashkon asgjë tjetër. Dhe kjo është problematika e shumë njerëzve që mendojnë që mund t'i bashkojnë njerëzit me dynja, fillojnë bëjnë dreka, darka, me radhë, më thashë, kupton dhe fillon i fton njerëzit. Masi i ftojnë në bëhet një lloj bashkimi sepse për hir të interesave, pastaj në fund fare çdo kush ndahet sepse janë kanë ide jo të njëjta. Kështu që bashkimi i vërtetë nuk është bashkimi trupor, fizik. Bashkimi i vërtetë është bashkimi ideor, Është bashkimi në akide, në rrugën në cilën ka vendosur Allahu subhanahu wa taala për umetin islam. Nëse ne jemi bashkuar në këtë, sikur të jemi njëri në lindje, tjetri në perëndim të dynjasë, ne jemi të bashkuar. Sikur të jemi bashkuar në akide, njëri në lindje, jemi perëndim, jemi të bashkuar në të vërtetë. Prandaj bashkimi i vërtetë është bashkimi i ideve dhe jo bashkimi i trupave. Kështu që edhe këtu flitet për bashkimin e ideve dhe nëse personi nuk del nga ixhmau i umetit islam. Edhe në çdo çështje shikon a ka ixhma apo s'ka ixhma. Nëse ka ixhma, nuk e kundërshton ixhmaun. Dhe nëse ka kontradikt mes dietarëve, nuk del nga mendimet e tyre. Nuk qit mendime të reja, të reja në fe. Ky person normalisht domethënë që ky në këtë lloj në këtë lloj aspekti meriton të quhet prej ehli sunetit dhe xhematit, domethënë sepse nuk është nuk është përçarë, nuk është larguar nga xhemati. Dhe nuk është qëllimi kur themi ehli sunne wel xhemaa, që ata janë të bashkuar me kuptimin domethënë që njeriu do të ndjekë shumicën që mos përçahet prej tyre. Sepse selefët e kanë cilësuar që dhe ata të cilët kanë thënë që shumica bëhet fjalë shumica përpara se të prishet shumica. Kanë thënë selefët, bëhet fjalë më për shumicën përpara se të prishet shumica. Mbasi është prishë shumica, pastaj do nuk ka më vlerë shumica. Shumica ishte e mirë në kohën e Profetit sallallahu alajhi wasallam kur ishin sahabët gjallë dhe ata ishin shumica e umetit islam dhe ishin hajr të madh, edhe ndjekja e tyre quhej shumicë, dhe kush ndjek shumicën i shpëtuar. Por më mbrapa ehli suneti siç thotë siç thotë Sufjan eth-Theuri që e lexuam, thotë sa pak janë ehli suneti dhe xhemati. Ata janë ghuraba, janë të huaj. Kur atëherë në kohën e Sufjan eth-Theurit ata kanë qenë të huaj, vallë çfarë mund të themi ne sot. Subhanallah. Unë kam lexuar tek libri Ighathatul Lahfan të Ibn Qayyimit, disa fjalë të bukura në lidhje me çështjen e termit xhemaa, bashkim. Desha t'ua lexoj ato fjalë për fjalë çka ka thënë Imam Imam Ibn Qayyim, se janë shumë të bukura. Thotë çu. Thotë edhe kur njeriut i dobësohet durimi i tij dhe siguria e tij, ai largohet nga rruga e vërtetë. Edhe nuk nuk duron dot vështirësitë e rrugës thotë, sidomos kur nuk ka shok dhe kur e ndjen veten të vetmuar dhe thotë ku ikën njerëzit Po unë thotë pse nuk i marr ata shembull? Dhe kjo është gjendja e shumicës së njerëzve thotë. Edhe kjo është ajo që i shkatërroi ata. Kush kjo domethënë që shumica e njerëzve? Kjo është ajo që i shkatërroi ata zonë të kemi. Kjo është ajo që i shkatërroi ata, domethënë shumica, ecin pas shumicës. Nga të ikë turma, me turma, po jo po shumica, po pse ia fusin kot gjithë ata? Po pse gjithë ata ia fusin kot, ata nuk kanë studiuar ata? Është e çuditshme domethënë. Në të vërtetë domethënë që shejhul Ibn Qayyim thotë sabru sadik domethënë durimi i vërtetë është që njeriu të mos e ndjejë veten e vetmuar për shkak të numrit të pakët të shokëve që kanë në rrugën e vërtetë. Kur ai e ndjen që ai po ndjek rrugën e të parëve, të cilëve u ka bërë Allahu mirësi, në rrugën e profetëve, sidikëve, dëshmorëve edhe njerëzve të mirë, sepse ata janë shoqëria më e mirë. Dhe pastaj thotë Ibn Qayyim, dhe kur njeriu ngelet i vetëm në rrugën e vërtetë, në rrugën e vërtetë bëhet fjalë, kjo tregon për vërtetësinë që ka ai në kërkimin e të vërtetës. Është pyetur Abu Ishaq ibn Rahawayh, vazhdon fjalën e Ibn Qayyimit. Për një çështje dhe i dha një përgjigje. I dha një përgjigje, edhe i than, kështu thotë dhe vëllai jot Ahmed ibn Hanbal. Thotë kështu si puna jote. Edhe thotë Ishaq ibn Rahawayh nuk mendoja se në këtë çështje ekziston një person që që ka këtë lloj mendimi si puna ime, thotë. Nuk mendoja se mund të ketë në dynja një person me këtë lloj mendimi thotë. Kështu që thotë Ibn Qayyim, nuk ju duk domthonë vetmi, nuk iu duk vetja e vetmuar atij kur mendonte që këtë në këtë çështje kishte vetëm vetëm ky këtë lloj mendimi dhe jo të tjerët. Me më bësh vetëm bashkohorët. Përderisa ai u sigurua që kjo ishte e vërteta, nuk shqetësoheshe nëse nuk përputheshe me të tjerët. Sepse e vërteta kur ajo dhe bëhet e qartë dhe sqarohet, nuk ka nevojë për dëshminë e askujt. Ça thot? E vërteta kur bëhet e qartë, nuk ka nevojë për dëshminë e askujt, domethënë nuk ka nevojë të dëshmojnë hoxhallarët për atë që të merret vesh është apo s'është e vërtetë. Përderisa për të dëshmon Kur'ani, Suneti dhe Ixhmau i umetit Islam, kjo mjafton dhe ajo që më të vërtetë. Edhe sikur ta kundërshtojnë gjithë banorët e tokës. Edhe sikur ta kundërshtojnë gjithë banorët e tokës. Llogarit në një kohë prej kohërave e vërteta ekziston vetëm te një person gjithsej. Dhe ky ishte profeti sallallahu alaihi wasallam. Pastaj u bën 2, pastaj u bën 3, pastaj u bën 4. Numri i tyre i pakët, a mos do thotë vallë që ata s'ishin në të vërtetë? Kështu që numri nuk tregon kurrë dhe shumica e njerëzve këtu shkatërrohen. Dhe thonë do ecim me turmë, do ecim me shumicën. Dhe duke ecur me shumicën, shumica zakonisht ku çon? Allahu në Kur'an nuk e ka lavdëruar shumicën. Allahu subhanahu wa taala nuk e ka lavdëruar shumicën. Kështu që thot, thot vazhdon Ibn Qayyim dhe thot. Thot kur të bëhet e qartë e vërteta, nuk ka nevojë për dëshminë e askujt. Sepse zemra e shikon të vërtetën sikurse e shikon syri diellin. Edhe kur e shikon njeriu diellin, nuk ka nevojë për ta treguar dikush pastaj për ta besuar që ky është diell dhe ky po del. Dhe nuk ka nevojë që të të dëshmojë dikush tjetër me të që me të vërtetë po ky që shikon ti është diell sepse e, e kam parë edhe unë. Pastaj thotë Ibn Qayyim. Shiko sa e bukur është fjala e e një dietari i cili quhet Abu Shama në librin e vet El Hawadith wal Bid'a. Thot Abu Shama në librin e vet që flet për bidatin. Thot haythu jaa bi al-amr bi bi luzum al-jamaa fa al-murad bihi luzum al-haq wa ittiba'u. Thot në çdo urdhër në të cilën muslimani është urdhëruar që të të ndjekë xhamatin, të grupin, thot Abu Shama qëllimi është që të ndjekë të vërtetën dhe ta ta zbatojë atë. Ç'të thotë? Po e përsëris edhe një herë. Thotë Ibn Qayyim, shiko sa e bukur është fjala e shejhut Abu Abdur Abu Muhammad Abdul Rahman ibn Ismail, i cili i cili emërtohet me emrin e Abu Shama, në librin e vet Kitab al-Hawadith al-Bid'a. Thotë Abu Shama, në çdo vend ku është transmetuar urdhri që thuhet është është një një të urdhëruar muslimanët të ndiqni xhamatin. Çdo urdhër prej Profetit sallallahu ose të Allahu subhanahu wa taala, në të cilin urdhëron njeriun për për të ndjekur xhamatin, qëllimi është për të ndjekur të vërtetën, jo thjesht për të ndjekur turmën. Thot, për të ndjekur të vërtetën, edhe sikur ata që e mbartin të vërtetën të jenë pak dhe ata që i kundërshtojnë të jenë shumë. Vazhdon Ibnul Qayyim dhe thot. Sepse e vërteta është ajo ajo gjë të cilën e ka ndjekur xhamati i parë në kohën e profetit sallallahu alajhi wasallam dhe kohën e shokëve të tij. Dhe nuk shikohet më mbrapa pastaj numri i atyre që janë në të kotën që vijnë mbas tyre. Shikoni ça thot, ka thënë Amr ibn Mejmun el Audi, e kam shoqëruar Muadhin në Jemen, dhe nuk jam ndarë prej tij, Muadh ibnu Xhebelin, shokun e profetit sallallahu alajhi wasallam, derisa e mbulova me dhe në Sham, thot. Më pas thot shoqërova njeriun më të ditur që ishte Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dhe dëgjova atë që na tha Aleikum bil jamaa fa inna yad Allahi ala al jamaa Thot qëndroni me xhamatin, domthon me grupin e njerëzve, sepse dora e Allahut është me xhamatin. Më pas një ditë tjetër thot e thot ky domethënë ky tabiini Amr ibn Maimun al-Audi, thot një ditë tjetër e dëgjova duke thënë Do vijnë pas jush disa prijësa që e vonojnë namazin nga koha e vet. Prandaj ju faluni në kohë, sepse ky është farzi juaj, dhe faluni me ta, se ajo falje me ta është nafile për ju. Dhe i thash, thotë ky është Amr bin Maimun al-Audi. Unë thot i thash, o shok të Muhamedit, çfarë jeni duke na thënë kështu? Çfarë jeni duke na duke na thënë kështu? E pse, çfarë po themi, thotë i tha Ibn Mesudi, radhiyallahu anhu. Thot një herë na urdhëroni që ne të jemi me xhamatin, mos ndahemi nga xhamati. Edhe na nxisni, kurse tash na thoni falu vetëm edhe sepse ai është farz për ty dhe falu me ta se është nafile. Ë? Shikoni, iu duk Amr bin Maimun al-Audit sikur kish kontradiktore. Këtej na thon me xhamatin, mos u mos u përçani. Këtej na thotë që falu vetëm, mos u fal me xhamatin. Edhe i thot ja Amr bin Maimun, i thot Ibn Mas'ud, i thot un mendoja se ti je nga njerëzit më të ditur të vendit tat. Kështu mendoja unë thot. A e di ti se kush është xhamati? I thot Abdullah ibn Mas'udi. I thot i thot Amr ibn Maimun nuk e di. I thot Ibn Mesudi, shumica e xhamatit janë ata që janë larguar nga xhamati. Shumica e xhamatit, shumica e grupit janë ata që janë larguar nga xhamati i vërtetë. Thot Ibn Mesudi, el jamaa ma wafaqa al haq wa in kunta wahdak. Xhamati është ai i cili përputhet me të vërtetën qoftë edhe sikur je i vetëm. Sikur të jesh i vetëm. Po u përputhe me të vërtetën, ky është ky është xhamat. Domethënë vetëm sigurohu. Argumentet e Kur'anit, Sunetit dhe të ixhmaut të umetit Islam. Janë me ty apo jo? Po qe se ke këto tre armë, Kur'ani, Suneti, ixhmaun, pastaj mos u shqetëso sikur gjithë banorët e tokës bien kundër teje. Dalin kundër thonë që ti je në të kotë, mos u shqetëso fare për këtë gjë. Thotë xhamati është ai që përputhet me të vërtetën në qoftë dhe një person i vetëm. Në transmetim thotë Më më preku thot tek tek këmba ime, domthonë Ibn Mesudi, dhe më tha më tha përmend shprehjen wayhak i thon. Shumica e njerëzve janë larguar nga xhamati. Edhe xhamati është ai që përputhet me bindjen e Allahut subhanahu wa taala. Ka thënë Nuaim ibn Hamadi, kur të prishet xhamati, atëherë ndiq xhamatin e parë para se të prishet. Para se të prishet. Xhamati i mirë kush janë sahabët? Thot edhe sikur të jesh i vetëm, sepse ti je xhamati atëherë. Ka thënë ka treguar Ebu Shame nga Mubarak nga Hasan al-Basri se ka thënë Suneti pasha atë në dorë të cilit pasha atë që që nuk e meriton të adhurohet veç ti është ndërmjet atij që e tepron dhe atij që e lë mangët. Prandaj duroni tek suneti, Allahu ju mëshiroftë. O thotë o, o ju ndjekësit e sunetit. Sepse ndjekësit e sunetit janë njerëzit më të pakët në ata që kanë ikur, edhe ata do jenë më të pakët tek ata që do të vijnë thotë. të cilët nuk kanë shkuar me ata që e kanë tepruar në dynja dhe as me bidatin bidatçinjtë në bidatin e tyre, por kanë duruar në sunetin derisa takuan Zotin e tyre, prandaj kështu jini, kështu jini dhe me lejen e Allahut. Pastaj thotë Ibnul Qayyim, vazhdon pra fjalën e Ibnul Qayyimit. Thotë ka qenë Muhammed ibn Eslem et-Tusi, ka qenë një prej dijetarëve për të cilin ka rënë dakord gjithë umeti islam që ai ka qenë domethënë prej dijetarëve të mëdhenj. Edhe me gjithë gradën e lartë, gradën e lartë që kishte, ça thoshte, thoshte Muhammed ibn Eslem et-Tusi. Çdo sunet që kam marrë vesh nga profeti sallallahu alaihi wasallam e kam zbatuar atë. Çdo sunet jam përpjekur të zbatoj çdo sunet që ka është transmetuar nga profeti sallallahu alaihi wasallam. Edhe jam treguar i kujdesshëm që të bëj tawaf edhe edhe tawaf do ta bëj thotë siç e ka bërë profeti sallallahu alaihi wasallam mbi deve. Vetëm se nuk më nuk më lanë. Thotë të më kishin lënë do ta kisha bërë mbi deve. Dhe janë pyetur është janë pyetur disa dijetarë në kohën e Muhammed ibn Eslem et-Tusit. E i kanë thënë kush është xhamati i madh, as-sawad al-a'zam, domethënë shumica e njerëzve që duhet të ndjekim, siç përmend hadith. Që thuhet domethënë që grupi i shpëtuar janë as-sawad al-a'zam, grupi më i madh, janë grupi i shpëtuar. Dhe i kanë thënë një dietar që jetonte në kohën e Muhamed ibn Eslem al-Tusit. Kush është grupi më i madh, domethënë që është shpëtuar sipas hadithit? Tha grupi më i madh është Muhamed ibn Eslem al-Tusi. Ky është grupi më i madh. Thot ibn Qayyim, sadaqa wallahi, thot pasha Allahun ka thënë të vërtetën. Sepse koha në cilën jetonte, domethënë, sepse në çdo kohë në cilën jeton një imam, që e njef sunetin dhe fton në të, ai është argumenti, ai është ixhmau, ai është grupi më i madh i njerëzve, ai është rruga e besimtarve, të cilën kush largohet prej saj, ai ka ndjekur rrugë tjetër edhe do ta hedhë Allahu në xhehnem. Kjo është fjala e Ibn Qayyim dhe mua vallahi më pëlqeu shumë dhe them subhanallahu. Shikoj gjendën tonë sot ku jemi ne, të marrësh vesh domethënë se sa e mjerushme është gjendja jonë. Kjo vllezër është rruga e sunnetit, edhe këta janë njerëz që janë në sunnet, dhe vallahi domethënë ajo që e vërteta është që njeriu kur përmend fjalën e sunnetit dhe xhamatit vallahi duhet domethënë që t'i rrënqethet mishi. Sepse kjo fjalë është fjalë e madhe, nuk është fjalë goje. Çdo kush mund ta pretendojë, por vërtetësia e saj duhet me vepra. Dhe kush e zbaton atë me vepra, ai është me të vërtetë prej sunetit. Prandaj thonë dijetarët që ehli suneti janë ghuraba, janë të huaj. Ata janë me të vërtetë të huaj. Sepse zbatimi i sunetit ai është, ajo është vërtet e vërteta e ndjekjes së sunetit dhe nuk është me llafe. Llafe të bukra po dëgjojmë shumë sot. Nuk është çudi që të dali një ditë iblisi e na thotë unë jam prej ehli sunetit xhamatit. Domthonë aq shumë ka arrit gjendja në gjendje sot domthonë mashtrimit të madh në në në botën që jetojmë sot, tamam siç ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam. Në hadithin që do vinë disa vite mashtruese, në të cilat besohet gënjeshtari dhe përgënjeshtrohet i vërteti. Në në të do flasin er-ruvejbidat. I kanë thënë i dërguari i Allahut kush janë ruvejbidat. Ka thënë janë njerëzit e pavlerë që flasin në çështje të mëdha. Wallahi. Njerëz pa vlerë që flasin çështje të mëdha, çfarë do t'ju tregoj, çfarë t'ju tregoj vallahi. Unë do t'ju tregoj vetëm një rast. Që vallahi është fatkeqësi. E kam pyeti person. Këtu në vendin tonë. E kanë marrë në intervistë. Në televizion e ka parë një vëlla jonë musliman. E i kanë thënë ç'mendim ke për këta homoseksualët? Sepse Europa ka vendosur si kusht domethënë këtë çështjen e të këtyre domethënë për t'hyrë në Europë. Edhe u përgjigj ky domethënë me dijen e tij të madhe, domethënë në thonjëza, dhe tha që unë nuk mendoj tha se Europa ka vënë si kusht këtë gjë domethënë për t'hyrë në Europë. Por thotë, po qe se e ka vendosur, atëherë ne domethënë hoxhallarët do mblidhemi, do ta shikojmë, do shikojmë do mendojmë, e kupton? Vallai. Do të tregojmë inshallah në mësimet e ardhshme, mësimin e ardhshëm, kush janë veçoritë e ehli sunetit. Që mos mendojë njeri që ehli suneti është vetëm llafe goje. Dhe ehli suneti ka disa veçori, të cilat kush i njeh ato dhe i zbaton ato ai është prej ehli sunetit. Kush nuk i njeh ato, nuk i zbaton ato, ai nuk është prej ehli sunetit, edhe sikur ta pretendojë tërë ditën e tërë natën të rrijë duke thënë unë jam ehli sunet, ehli sunet ta shkruajë në ballë, po do, unë ehli sunet nuk i bën dobi tek Allahu subhanahu wa taala. Thot Ebu Xhafer Tahawi, kjo është akidja e ehli sunnetit dhe xhamatit. Faktikisht kanë treguar disa dijetarë që kanë shpjeguar akidën Tahawije dhe kanë thënë që në këtë akide që ka shkruar Imam Tahawiu ka disa çështje të cilat ë janë gabim sipas akides së ehli sunnetit dhe xhamatit. Edhe sqarimi i tyre do vijë më mbrapa inshallah, me lejen e Allahut në vendin e vet. Këto fjalë që po them, këto kanë përmend dijetarët do t'i vijë radha inshallah. Sqarimi i saj. Kanë thënë disa dijetarë që këtu ka disa çështje të cilat janë gabim. Mirëpo kjo ka qenë ajo që ka menduar Ebu Xhafer Tahawi Allahu e mëshiroftë, ka menduar se kjo është akide e sunetit, por kjo s'është akide e sunetit në të vërtetë në disa çështje. Kurse në përgjithësi themi që kjo akide, akide tahawije është akide e sunet xhamatit, me për, me përjashtim të disa çështjeve të cilat do vijë sqarimi i tyre në kohën e vet inshallah me lejen e Allahut. Thot kjo është akide e ehli sunetit dhe xhamatit sipas medhhebit të fukahave Ebu Hanifes Numan ibn Thabitit. Ebu Jusufit edhe Muhammed ibn Hasan esh-Shejbanit ridwanullahi alejhim. Dhe kjo është akide e tyre. Prej kësaj do të tregojmë që Ebu Hanifja nuk ka pasur ndonjë akide tjetër përveç akides së ehli Sunetit. Ka qenë prej ehli Sunetit. Nuk ka qenë sufist. Siç ke sot për shembull gjen në medhheb Hanefi, këtë domethënë akide e gjen Zot na ruaj në një lloj grade tepër tepër të poshtër. Edhe po do t'u tregosh atyre se çka ka thënë Abu Hanife për ta çuditen ata vet. Shumë sufistë thonë që Allahu është kudo. T'u thuash atyre që ti i thua vetes Hanefi, po. Edhe këtë sofi, këtë Hanefi, këtë sofi do të nuk shkojnë. Se sufistët thonë Allahu është kudo, kurse Abu Hanife thotë kush thotë që Allahu është kudo, është kafir. Kush thotë Allahu është kudo, është kafir. Bile Ebu Hanifja thotë kush thotë që Allah nuk është mbi arsh, ai është kafir. Kush thotë që Allah është mbi arsh, por nuk e di ku është arshi, ky është kafir, thotë Ebu Hanifja. Kupton? Edhe e pretendojnë ata, edhe këtu te ne, injorantë, injorantë, njerëz pa dije, thonë ne jemi Hanefi, Hanefi, ata nuk i kanë marrë erë medhhebit Hanefi. Të dinë ata qëndrimin e e medhhebit Hanefi në shumë çështje, Ata do do do e kishin bërë armik Ebu Hanifen. Do e kishin bërë armik Ebu Hanifen të parë, sepse Ebu Hanife nuk e lejon rruajtjen e mjekrës. Ebu Hanife nuk e lejon rruajtjen e mjekrës. Ebu Hanife nuk e lejon muzikën. Madje Ebu Hanife dhe nxënësit e tij ka thënë kush e dëgjon muzikën me epsh ka bërë kufër. Ebu Hanife. Me që te çështjet e kufrit Ebu Hanife ka qenë shumë i ashpër, më i ashpër se dijetarët e tjerë. Domethënë, Ebu Hanife thotë, ai person që rrun mjekrën nuk pranohet dëshmia e tij, domethënë nuk pranohet si dëshmitar. Vjen gjykata e i thotë ik se ti je një njeri i prishur, nuk nuk vlen si dëshmitar. Ky do të bëu unë Hanefi. Hanefi, domethënë, këta subhanallahu kanë arritur lloj grade të tillë që edhe edhe sipas Ebu Hanifes nuk janë në terezi, e jo sipas sunetit profetit sallallahu alaihi wasallam, që s'bëhet fjalë, kupton? Edhe rrugën e Ebu Hanifes nuk e ndjekin tamam siç duhet. Kështu që me anë të kësaj duam të tregojmë domethënë që Ebu Hanifja është prej dijetarët e sunetit, edhe pse Ebu Hanifja ka gabuar në në disa çështje të cilat i kanë cilësuar dijetarët dhe janë të njëjtat çështje në të cilat ka ka gabuar edhe Ebu Xhafer Tahavi, sepse ai prej tij i ka marrë. Thot do të tregojmë këtu akiden e sunetit e xhematit dhe edhe të dijetarëve të medhheb të medhhebit të domthonë Ebu Hanifes, Ebu Jusufit nxënësit të tij dhe Muhamed ibn Hasan esh-Shejbanit. Do të tregojmë atë që besojnë ata në bazat e fesë. Thot usulud din. Ë fjala usulud din do thot bazat e fesë. Në fakt ish bazat e fesë nuk janë çështje të akides, siç mendojnë disa njerëz. Bazat e fesë quhen të gjitha çështjet të cilat janë shumë të rëndësishme në fe dhe rëndësia e tyre domthonë duket është parësore. Shembull falja e namazit, falja e namazit është prej bazat e fesë. Pesë shtyllat e Islamit që ka treguar profeti sallallahu alajhi wasallam prej bazat e fesë, edhe pse ato domthonë të pesta nuk hyn te çështjet e akides. Por ato prej bazat e fesë dhe janë shumë të rëndësishme sepse profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë që Islami është ndërtuar në pesë shtylla dhe këto qartë duket që janë bazat e fesë. Thot ne themi në në çështjen e teuhidit të Allahut duke besuar, duke kërkuar Allahut sukses gjithashtu që Allahu është një dhe nuk ka shok. Sqarimi i këtyre inshallah do vijë në në mësimet domthonë të ardhshme me lejen e Allahut subhanahu wa taala dhe së fundi alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu